Norbeiten taratzeko nahi ikeria balima da, atxematen da norbeit? Ezen bon bai hor kadro familia legaten den bezala lurrak eta sekatzen kituztenak. Bi problema bai handiena berba gue burutan dena. Eh, ezen eh, Erreso da doaike hauzo bati alokatzia. Ezin ez eta kanpoko norbeit ez dena bate ezautzen eta ari bere lurrak alokatzia. Me arrasta hoi laborariek dute be buruetan. Aspalitik Elben Euskal Laborantza eta aipatzen ginuen hobezela hiru etxalde tiki handi bat baino, Beaz, eh, gauza hoi, ebe guri da frogatzea, nahi nuen aleike balitz gazte bat edo bi plantatu hauzuari etxalia handitzeko ordez. Duela urte bat, eh, hasi nintzen eh, sekatzen Euskal Herriko Laborantzaikin, Afoga, Azparneko Zantro de Formazionekin eta ikusteko ian gazte batzu plantatzeko manera sekatzen zuten ez. Talde hoitan aipatuz, gauza aipatuz, Antsoa mar bat gazte eto pastu dire etxan lujak eta ikusteko. Zorionez, bi gazte eri eh, lau hektara lokatu kitut. Hau marresa jasiko diena han bio. Eta gero bertze sortzi hektarako bat uh, alokatua kitut. Eh, labore lari bati uh, itxasun muntatua zena gaekia dola moz bat urte. Eta guai uh, gaekia berrikitan desegindu dute eta... Muntatuko da hartzain gisa zenpiren, sortzi eh, hektara hoitean, eta bai, atxe baintu bertze lauboz bat hektara bertzen omit.